Taştı rahmet deryası, gark oldu cümle asi, gark oldu cümle asi. Dört kitabın manası, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Budur esmanın hası Siler kalbinden fası Siler kalbinden fası İsmi azam duası La ilahe illallah La ilahe illallah Gönül burcundan doğar Aleme rahmet yağar Aleme rahmet yağar Hakkın birliğine er La ilahe illallah La ilahe illallah Hakkın birliğine er La ilahe illallah La ilahe illallah Erenlerin burağı Yakın eder Irak'ı Yakın eder Irak'ı Arşın kürsün direği La ilahe illallah La ilahe illallah Gönülleri yol eder Dağı taşı kül eder Dağı taşı kül eder Sultanları kul eder La ilahe illallah La ilahe illallah Sultanları kul eder La ilahe illallah La ilahe illallah